Vienuoliktas skirsnis Domo salą ar Tibulano, arba būčiau nusikapstęs iki kranto ir būčiau įsigelbėjęs. Argi būtumėt nuplaukęs taip toli? Viešpats būtų davęs man jėgų, o dabar viskas žuvo. Viskas? Taip, užtaisykite angą kiek galima atsargiau, daugiau nieko nedarykite, laukite žinių iš manęs. O kas jūs? Bent pasakykite, kas jūs? Aš? Aš 27 numeris. Jūs nepasitikite manim, paklausė Dantesas. Edmonas išgirdo juoką kupiną kartėlių. Aš esu geras krikščionis, sušuko jis, instinktyviai pajutęs, kad tas žmogus nori jį palikti. Prisiekiu jums kristumi, kad greičiau galvą padėsiu, negu jūsų ir savo budeliams atskleisiu nors šešėlį tiesaus. Dėl dangaus nepalikite manęs vienu, leiskite girdėti jūsų balsą. Arba prisiekiu jums sudaužysiu savo galvą į sieną, nes mano jėgos baigėsi – ir jūs grauž sąžinį jai mirsiu. Kiek jums metų, sprendžiant iš balso jūs jaunas? Nežinau, kiek man metų, nes nebeskaičiuoju laiko, tik žinau, kad dar neturėjau 19, kai 1815 vasario 28 buvau suimtas. Tai jūs dar nei 26 metų neturite, sušnipždėjo balsas. Tokio amžiaus žmogus negali būti išdavikas. Ne, ne, prisiekiu jums, pakartojo Dantesas. Juk sakiau ir dar pasakysiu, kad greičiau leisiuosi į gabalų sukapojamas, negu jūs išduosiu. Gerai padarėte, kad pakalbėjote su manim. Gerai padarėte, kad paprašėte mane, nes aš jau ketinau imtis kito plano ir norėjau nutolti nuo jūsų. Bet jūsų amžius mane guodžia, aš ateisiu pas jūs, laukite manęs. Kada? Reikia paskaičiuoti, aš jums pranešiu. Bet pasitikėkite manim, nepalikite manęs vieno, ateikite pas mane arba man leiskite pas jūs ateiti. Mes kartu pabėgsime, o jei bus neįmanoma pabėgti, kalbėsimės. Jūs apie savo mylimus žmonės, aš apie savo. Juk jūs ką nors mylite, aš vienas pasaulyje. Tai mane pamilsite. Jeigu jūs jaunas, aš būsiu jūsų draugas. Jeigu senas būsiu jūsų sunus, aš turiu tėvą, kuriam jau sukako 70 metų, jeigu jis dar gyvas – Mylėjau tik jį ir merginą vardu Mercedesą. Tėvas manęs neužmiršo, tuo esu tikras, bet ji, Dievas, žino, ar be prisimena mane. Aš jūs mylėsiu, kaip mylėjau tėvą. Gerai, tarė kalinys, iki rytojaus. Šitie žodžiai nuskambėjo taip, kad Dantesas iš karto jais patikėjo. Daugiau jam nieko nereikėjo, jis atsistojo kaip paprastai, paslėpė, ką buvo iškrapštęs iš sienos ir nustūmė lovą į seną vietą. Paskui džiaugiasi didelę savo laimę. Dabar jau tikrai nebebus vienas. Gal pavyks net pabėgti. Jeigu jis liks kalėjime, turės draugą. Juk jei esi uždarytas su kitu žmogumi, tu beveik neuždarytas. Jei gali dalytis su kuo nors kalėjimo vargais, tu beveik nekalėjime skundai tariami kartu beveik maldos, o melstis dviem beveik laimiai. Visą dieną Dantesas pražingsnevo pirmin ir atgal savo vienutėje. Džiaugsmas netilpo krūtinėje. Kartais jis sėsdavo ant lovos ir glausdavo ranką prie širdies. Kam nors sukrepždėjus koridoriuje puldavo prie durų. Jis kentė nuolatinę baimę, kad jo neatskirtų nuo žmogaus, kurio jis nepažinojo, bet jau mylėjo kaip draugą. Jis tvirtai nusprendė, jei prižiūrėtojas atitrauks lovą ir pasilenks apžiūrėti angos, jis sutriuškins jam galvą akmeniu, ant kurio padėtas asotis. Jis bus nuteistas mirti, šitai jis žinojo. Bet ar jis nebuvo bemirštas iš sielvarto ir nevilties tuo metu, kai išgirdo tą nuostabų stuksėjimą, kuris gražino jį į gyvenimą? Vakare atėjo prižiūrėtojas. Dantesas gulėjo ant lovos. Jam atrodė, kad taip jis geriau nuslėps nevaiktą angą. Turbūt labai keistomis akimis jis pažvelgė į įkyrų į lankytoją, nes tas jam tarė, ką vėl krausotės iš proto. Dantesas neatsakė, bijojo, kad virpantis balsas jo neišduotų. Prižiūrėtojas išėjo linguodamas galvą. Kai atėjo naktis, Dantesas tikėjusi, kad jo kaimynas naudodamasis tyla ir tamsa vėl kalbėsi su juo, bet jis apsiriko. Naktis praslinko be jokio garso, kuris būtų nuraminęs karšlygišką jo laukimą. Tik rytą, kai prižiūrėtojas išėjo, jis atitraukė nuo sienos lovą ir išgirdo tris ritmingus dūžius. Dantesas puolė ant kelių. Tai jūs? paklausė Edmonas. Aš čia. Prižiūrėtojas išėjo, pasiteiravo balsas. Taip, atsakė Dantesas, ir ateis tik vakare, mes turime 12 valandų. Tai galiu darbuotis, paklausė balsas. Taip, taip, negaiškite, maldauju jūs. Tuo metu žemė, į kurią dantesas abiem rankomis buvo atsirėmęs, ėmė smukti po juo. Jis atšoko ir tą pat akimirką dalis žemės ir akmenų nukrito į duobę, atsivėrusią po jo išraustą angą. Tuomet iš tamsiaus duobės, kurios gylio akimis dantesas negalėjo išmatuoti, išniro galva, pečiai ir pagaliau visas žmogus. Jis gana vikriai iškupė iš keurimiais. Šešioliktoji dalis – Italas mokslininkas. Dantesas apkabino naująjį draugą, kurio taip ilgai ir taip nekantriai laukė ir nuvedė prie lango, kad į požemį prasiskverbusi silpna šviesa galėtų apšviesti jį visą. Tai buvo neaukšto ūgio žmogus pražilusiais plaukais, netiek dėl senatvės, kiek iš sielvartų, skvarbių akių po tankiai žilsvais antakiais, dar juoda barzda siekiančia krūtinę liesas jo veidas išraižytas gilių raukšlių, drąsūs išraiškingi bruožai rodė jį esant tokį žmogų, kuris labiau pratęs mankštinti dvasinės jėgas negu fizinės. Jam nuo kaktos varvėjo prakaitas. Jo drabužių pirmyštais formos buvo neįmanoma atkurti, nes jie buvo virtę skarmalais. Jis atrodė nemažiau kaip 65 metų, jo judesiai buvo dar gana energingi. Ir tai liudijo, kad jis susenęs ne dėl amžiaus ir kad gal dar neturi tiek metų tik ilgo kalinimo įsekintas. Jam buvo malonus pakilus jaunolio džiaugsmas. Rodėjais apledėjusi jo širdis valandėlę sušilo ir atitirpo, susidūrusi su liepsninga dante su širdimi. Jis karštai padėkojo už nuoširdų prieimimą, nors ir buvo labai nusivylęs, kad rado kitą vienutę ten, kur manį rasės laisvę. Pirmiausia, tarė jis, pažiūrėkim, ar negalima paslėpti nuo mūsų prižiūrėtojų mano iškastaus angaus pėdsakų. Visa mūsų ateities ramybė priklauso nuo to. Jis pasilenkė prie angaus, paėmė akmenį ir nors šis buvo labai sunkus, be didelio vargo įvertė į pirmykštę vietą. Šį akmenį išimėte gana nerūpestingai, tarė jis kraipydamas galvą. Argi neturite įrankių? O jūs turite? paklausė Dantesas nustebęs. Kai kuriuos pasidariau, bet dildiais turiu viską, ko reikia – kaltą, replės, svertą. Kaip aš norėčiau žvilgti reiti į tuos jūsų kantrybės ir sumanumo vaisius, tarė Dantesas. Prašau, štai kaltas. Ir parodė jam stiprią ir aštrę geležies plokštelę su bukmedžio kotu. Iš ko jį pasidarėte? paklausė Dantesas. Iš savo lovos įkabos. Šiuo įnagiu ir įsirausiau kelią, kuriuo atėjau čia – beveik 50 pėdų. 50 pėdų sušuko dantesas apimtas siaubu. Tyliau kalbėkime jaunuolį tyliau, prie kalinių durų dažnai kas nors klausosi. Betgi žino, kad aš vienas, nesvarbu. Sakote, kad išrausite 50 pėdų iki čia? Taip, maždaug toks atstumas nuo mano vienutės iki jūsų. Tik netiksliai apskaičiavau kreivę, nes neturėjau geometrinių įrankių nubrėžti proporciniam masteliui. Vietoj 40 elipsiais peidų išėjo 50. Aš maniau, kaip jau esu jums sakęs, kad pasieksiu laukoje sieną, prakalsiu ją ir galėsiu šokti į jūrą. Kasiau iš ilgai koridoriaus, į kurį išeina jūsų kamera, o reikėjo jį kirsti. Veltui dirbau, nes koridorius išeina į kiemą pilną sargybinių. Tai tiesa, tarė Dantesas, bet koridorius susisiekė tik su viena mano kameros siena, o ji juk turi keturias sienas. Žinoma, bet štai šitą sieną sudaro uola, dešimt kalnakasių su visais reikalingais įrankiais per dešimt metų vargu ar prakaltų tą uolą. Ana siena remiasi į komendanto būto pamatus. Už jos mes atsidurtume Rusyje, kuri žinoma užrakinamas ir mus pagautų. O šita siena, palaukite, kur išeina šita siena? Šitoje sienoje buvo šaudimo anga, pro kurią patekdavo šviesa. Anga siaurėdama ėjo per visą sieną. Pro ją nebūtų pralindęs net vaikas. Be to ją saugojo trys eilės geležinių virbų, todėl ir pats įtariausias sargas galėjo nebūkštauti, kad kas pabėgs. Svečias pritraukė stalą prie lango. Lipkite ant stalo, tarė jis Dantesui. Dantesas užlipo ant stalo ir atspėjęs draugų sumanimą atsirimė nugarą į sieną ir atkišo jam abi rankas. Tuomet senis, kuris buvo pasivadinęs vienuteis numeriu ir kurio tikrojo vardo Dantesas dar nežinojo, vikriau negu buvo galima tikėtis, kaip katė arba driežas, užlipo pirmiausia ant stalo, nuo stalo Dantesui ant rankų, o iš čia ant pečių. Susilenkęs, nes vienuteis kliautas kliudė jam įsitiesti, jis iškišo galvą pro virbus ir pažiūrėjo žemyn. Po valandėlį skubiai ištraukė galvą. Oho, tarė jis, taip ir maniau ir nuo Danteso pečių jis nusileido ant stalo, o nuo stalo nušoko ant aslaus. Kas yra? paklausė susirūpinęs jaunuolis, paskui jį nušokęs nuo stalo. Senis susimastė. Taip, tarė jis, taip ir yra. Ketvirtoji jūsų kameros siena išeina į laukųją galeriją, kažkuo panašią į apskritą keliuką, kur vaikščioja patruliai ir stovi sargybiniai. Ar neklystate? Mačiau kareivio šalmą ir šautuvo galą, todėl taip greitai ir atsitraukiau, kad jis manęs nepastebėtų. Tai kaip, tari Dantesas? Pats matote, kad per jūsų kamerą pabėgti neįmanoma. Ir kas tuomet? Paklausė jaunuolis. Tuomet atsakė senis tebūnė dievo valia. Ir jo veide pasirodė nepaprastas nuolankumas. Dantesas susižavėjęs pažvelgė į žmogų, kuris taip ramiai atsižadėjo vilties puoselėtos daugybę metų. Dabar pasakykite, kas jūs, tarė Dantesas. Prašau, jeigu tebe norite to dabar, kai nieko negaliu jums būti naudingas. Jūs galite mane paguosti ir padrasinti, nes man atrodote stipriausias iš stipriausių. Kalinys karčiai nusišypsojo. Aš esu abatas Farija, tarė jis, ir esu įkalintas Ifopilyje, kaip žinote, nuo 1811 metų. Prieš tai trejus metus sėdėjau Fenestrelių tvirtovėje. 1811 iš Pjemonto buvo perkeltas į Prancūziją. Čia sužinojau, kad likimas, tada atrodęs palankus Napoleonui, pasiuntė jam sūnų ir kad tas sūnus jau lopšyje paskirtas Romos karaliumi. Tuomet nenumačiau to, ką dabar sužinojau iš jūsų. Neįsivaizdavau, kad po ketverių metų milžinas bus nuverstas. O kas dabar valdo Prancūziją? Napoleonas II? Ne, Liudvikas XVIII. Liudvikas XVIII, Liudviko XVI brolis? Nežinomi apvaizdos keliai. Kodėl jie nužemino tą, kurį buvo išaukštinusi ir išaukštino tą, kurį buvo nužeminusi? Dantesas nenuleido akių nuo to žmogaus, kuris užmiršė savo paties sunkę dalę, rūpinosi pasaulio likimu. Taip, taip, toliau kalbėjo jis, kaip Anglijoje – Po Karoliu I Kromvelis, po Kromvelio Karolis II ir galbūt po Jokūbo II koks nors svainys ar kitas giminaitis. Koks nors princas oranietis. Buvęs vietininkas taps karaliumi ir tada vėl nuolaidos liaudžiai, konstitucija, laisviai. Šitą jūs dar pamatysite, jaunuolį, tarė jis atsigręžęs į dantesą ir žiūrėdamas į jį spindinčiomis protingomis akimis. Turbūt tokios būdavo pranašų akys – Jūs dar jaunas, teks pamatyti. Taip, jeigu išeisiu iš čia. Ak, tiesa, atsakė abatas Farija, mes kalėjime, bet būna valandėlių, kada aš tai užmirštu ir galvoju, jog esu laisvas, nes mano akys regia iš anapus šių sienų. O už ką jūs įkalino? Mane? Už tai, kad 1807 metais svajojau apie projektą, kurį Napoleonas norėjo įgyvendinti 1811. Už tai, kad aš, kaip Makijavelis, vietoj smulkių kunigaikštyščių, per visusio Italijoje ir valdomų silpnų despotų, norėjau matyti vieningą ir vientisą, didžią ir stiprią valstybę. Už tai, kad tariausi radęs savo Cezarę Bordžą, o jis buvo karūnuotas kvaiša, kuris dėjusi pritarės man – kad galėtų mane lengviau išduoti. Tai buvo Aleksandro VI ir Klemento VII sumanimas. Jis buvo pasmerktas užlukti, jie bereikalo ėmėsi tą sumanimą realizuoti, jo įgyvendinti net Napoleonas negalėjo. Iš tikrųjų, Italija tarsi prakeikta. Senio galva nusviro ant krūtinės. Dantesas nesuprato, kaip žmogus gali rizikuoti savo gyvybę dėl tokių dalykų – Tiesa, jis pažinojo Napoleoną, nes jį buvo matęs ir su juo kalbėjęsis, bet visiškai nieko nenutokė apie Klementą VII ir Aleksandrą VI. Gal jūs, paklausė Dantesas, imdamas pritarti bendrai nuomonį į Fopilyje, esate abatas, kurį visi laiko ligoniu? Norėjote pasakyti bepročių? Nedrįsau, tarė Dantesas šipsaudamasis. Taip, toliau kalbėjo Farija, karčiai juokdamasis. Taip, mane visi laiko bepročiu, Jau seniai šios pilies gyventojai galanda į mane dantis, šaipytųsi iš manęs ir vaikai, jei šioje beviltiškoje sielvartų buveinėje jų būtų. Dantesas stovėjo it įbestas ir tylėjo. Tai jūs atsisakote bėgti, paklausė jis. Aš įsitikinau, kad pabėgti neįmanoma, imtis to, kas neįmanoma, vadinasi maištauti prieš Dievą. Kodėl tai puolate į neviltį? Jei norite, kad tai tušto jau įsipildytų, vadinasi, iš apvaizdos reikalaujate per daug. Argi negalima pradėti kitą kryptimį to darbo, kurį jau atlikote čia? Bet ar žinote, kiek man kainavo tas kasimas? Ar žinote, kad ketverius metus dariausi tik įrankis? Ar žinote, kad beveik dviejus metus gremdžiau kietą kaip akmuo žemę? Ar žinote, kiek išridenau akmenų, kurių pirma nebūčiau pajudinęs iš vietos? kad keuras dienas praleisdavau taip sunkiai dirbdamas ir kartais vakare jausdavausi laimingas, jei man pavykdavo atkelti colį kietų kaip akmuo kalkių. Ar žinote, kad norint paslėpti žemę ir akmenis, kuriuos iškasdavau, teko prakalti sieną ir visą tai mesti po laiptais, ir kad dabar ten jau nebėra vietos nei žipsnių žemės. Ar žinote, kad tikėjausi pasiekę savo darbų tikslą – Jaučiau, kad man pakaks jėgų tik šiam darbui baigti ir staiga Dievas ne tik atitolino šį tikslą, bet ir perkelį jį nežinia kur. Ne. Aš jums sakau, kartauju, nuo šiaus dienos ne piršto nepajudinsiu atgauti laisviai, nes Dievo valia tokia, kad amžinai būčiau jos netekęs. Edmonas nuleido galvą, nenorėdamas parodyti seniui, kad džiaugsmas turėti Ji savo draugu kliudė jam deramai užjausti kalinį, nustojusį vilties pabėgti. Abatas Farija susmuko ant Edmono lovos, o šis stovėjo. Edmonas niekad nebuvo svajojęs apie pabėgimą. Yra dalykų, kurie atrodo tokie neįgyvendinami, kad net neteina į galvą jų imtis ir instinktyviai jų vengi. Iškasti 50 peidų po žeme paukoti tam darbui trejus metus, kad pasiektum statų skardį prie jūros, šokti iš 50, 60, o gal 100 pėdų aukščio ir susiskaldyti galvą į uolas, jei sargybinio kulka anksčiau jaus nepervers, o jei pasisektų išvengti tų pavojų, nuplaukti visą mylę, tu visiškai pakako, kad susitaikytum su neišvengiamumu. Ir mes matėme, jog šis susitaikymas buvo atvedęs Dantesą ant mirties lenkščių. Tačiau dabar, kai jaunuolis pamatė senį, kuris su tokia energija kabinosi į gyvenimą ir raudė bevildiškų ryštingumo pavyzdį, jis susimastė ir ėmė vėl vertinti drąsą. Kitas pamėgino atlikti tai, apie ką jis net nesvajojo. Kitas netoks jaunas, netoks stiprus, netoks vikrus kaip jis, su manumu ir kantrybės dėka apsirūpino visais įrankiais, būtinais gigantiškam sumanimui, kuris nepavyko vien dėl klaidingo apskaičiavimo. Kitas visą tai padarė, vadinasi, ir jam nieko nėra negalimų. Farja iškasi 50 pėdų, jis iškas 100. Būdamas 50 metų amžiaus, Farja dirbo trejus metus, jis dvigubai jaunesnis padirbė šešerius. Farja abatas, mokslininkas, kulto tarnas, ryžosi nuplaukti nuo Ifo pilies iki Domo, Ratono ar Lemero salos. O jis dantesas jūreivis, drasus naras, taip dažnai nardęs į dugną koralų šakeliais, nejaugi nenuplauks vienos mylios. Kiek reikia laiko nuplaukti vienai myliai? Valandos? Argi jam netekdavo ištisas valandas suptis ant bangų, neišlipant į krantą? Ne, ne, jam reikėjo tik paskatinančių pavyzdžių. Visa tai, ką padarė arba būtų galėjęs padaryti kitas, padarys ir dantesas. Jis pagalvojo valandėlę, paskui vėl prabilo. Aš radau tai, ko jūs ieškojote. Farija krūptelėjo. Jūs? Paklausė jis pakėlęs galvą ir buvo matyti, kad jei Dantesas sakė teisybę, jo draugo nusivylimas truks neilgai. Ką jūs radote? Koridorius, kurį iškasite, eina tą pačią kryptimi, kaip ir lauko į galeriją. Taip. Tarp jų bus apie 15 žingsnių, nedaugiau. Tai va. Nuo koridoriaus vidurio kasime atsišakojimą stačių kampu. Šį kartą tiksliau apskaičiuosite. Mes pasieksime laukoje galeriją, užmušime sargybinį ir pabėgsime. Tam reikia tik drąsos, kurios jums netrūksta, ir jėgos, o jos aš turiu. Nekalbu apie kantrybę, tada jau įrodėte darbais, pasisengsiu ir aš įrodyti. Palaukite, tari abatas. Jūs nežinote, kokia mano drąsa ir kam aš noriu panaudoti savo jėgą. Kantrybės man turbūt užtenka, triūsęs visą naktį dirbdavau ir dieną. Bet tada man atrodydavo gerai, įsidėmėkite mano žodžius jaunuolį, kad aš tarnauju Dievui, stengdamasis išvaduoti vieną iš jo tvarinių, kuris būdamas nekaltas, negalėjo būti pasmerktas. Argi dabar kas pasikeitė? paklausė Dantesas. Negi po mūsų susitikimo jūs kaltas? Ne, bet nenoriu pasidaryti kaltas. Iki šiol aš griebiausi tik daiktų, o jūs man siūlote griebtis žmonių. Aš galėjau pramušti sieną ir sunaikinti laiptus, bet niekad nepaliesiu kieno nors krūtiniais ir netimsiu gyvybės. Dantesas nustebęs pažiūrėjau į jį. Kaip, tarė jis, jeigu galėtumėte įsilaisvinti, argi šitokie samprotavimai jūs sustabdytų? O jūs pats, paklausė Farija, kodėl neužmušite prižiūrėtojo stalo koją? Nepersirenkite jų drabužiais ir nebandėte pabėgti. Todėl, kad tokia mintis man nebuvo atėjusi į galvą, atsakė Dantesas. Todėl, kad instinktyviai bjauriteis žudimu ir kad apie jį net nepagalvojote, toliau kalbėjo senis. Susidūrus su paprastais ir leistinais dalykais, mūsų įgimtos paskatus įspėjamos, kad nenukryptume nuo teisingo kelio. Tigrui, kuris gimė lieti kraują žudimas, jo darbas, jo paskirtis, ir uoslė jam praneša jo grobis arti. Jis tučto jau puola jį ir sudrasko, tai jo instinktas ir jis jo klauso. Bet žmogus priešingai krauju bjaurisi. Ne visuomenys įstatymai draudžia mums žudyti, o gamtaus dėsniai. Dantesas sumišo. Abatų žodžiai paaiškino jam, kas buvo atsitikę jo protui arba tiksliau širdžiai – nes vienos mintys kyla galvoje, o kitos širdyje. Be to, kalbėjo Farija, per 12 metų kalėjime aš perkračiau galvoje visus garsiuosius pabėgimus ir prieėjau išvadą, kad jie retai pasisekdavo. Laimingi pabėgimai apvainikuoti visišku pasisekimu tie, kurie buvo gerai apgalvoti, ruošiami neskubant. Šitaip kunigaištis Deboforas paspruko iš Venceno pilies. Abatas Dubukiua iš Forleveko ir Latiudas iš Bastilijos. Yra dar atsitiktinių pabėgimų, šitie patys geriausi. Tikėkite manim, palauksime progos ir jeigu ji pasitaikys, pasinaudokime. Jums be pigų buvo laukti, pasakė Dantesas atsidusęs. Nebuvo valandėlis, kad nebūtumėte pasinėręs į darbą, o jei darbas kartais neviliaudavo, jūs gozdavo viltis. Ir be to būdavo kas veikti, tarė abatas. Kągi jūs veikdavote? Rašydavau arba mokydavausi. Tai jums duoda popieriaus plunksnų rašalo? Ne, atsakė abatas, aš jų pats pasigaminu. Pasigaminate popieriaus plunksnų ir rašalų? Sušoko Dantesas. Taip. Dantesas pažiūrėjo į senąjį abatą susižavėjęs, bet jam dar buvo sunku patikėti jo žodžiais. Farija pastebėjo, kad jis abejoja. Kai ateisite pas mane, tarė jis, aš jums parodysiu ištisą kūrinį viso savo gyvenimo minčių, tyrinėjimų, samprotavimų vaisių. To kūrinio apmatus padariau koliziejaus paunksmėje Venecijoje, Švento Morkaus kolonos papėdėje, Florencijoje ant Arnų krantų. Ir net mintis netėjo, kad mano prižiūrėtojai duos man laiko parašyti jį ifopilyje. Tai Traktatas apie vieningos monarchijos galimumą Italijoje. Stauras Tomas Inkvarto. Ir parašyte jį. Ant dviejų marškinių išradau chemikalą, kuris draubė padaro lygę ir tankę kaip pergamentas. Jūs chemikas? Šioks toks. Pažinojau Lavuazie ir draugavau su Kabanisu. Bet kad parašytumėte tokį darbą, jums reikėjo ir istoriniais medžiagos, ar turėjote knygų. Romoje turėjo biblioteką, joje buvo net 5000 knygų. Dažnai skaitydamas jas įsitikinau, kad 150 gerai parinktų kūrinių gali tilpti, jei ne visos žmogaus žinios, tai bent tai, kas naudinga žmogui žinoti. Aš paskyriau trejus metus studijuoti tiems 150 tomų – ir kai mane suėmė, mokėjau juos beveik atmintinai. Kalėjime palyginti lengvai visus juos atsiminiau. Galėčiau jums cituoti Tukididą, Ksenofontą, Plutarchą, Tita Livijų, Tacitą, Stradą, Hurnandesą, Dantę, Montenį, Šekspyrą, Spinozą, Makijevelį ir Bosiuje. Jums paminiu tik svarbiausius. Jūs mokate daug kalbų, Kalbu penkiomis šių dienų kalbomis. Vokiečių, prancūzų, italų, anglų ir ispanų. Senoviais graikų kalba man padeda suprasti dabartinę graikų kalbą. Tiesa, ją dar prastai kalbu, bet mokausi. Mokotis graikų kalbos, paklausė Dantesas. Taip, susidariau man žinomų žodžių žodyną, susitvarkiau, susidėšiau juos taip, kad užtektų savo mintims reikšti. Žinau apie tūkstantį žodžių, daugiau man nei nereikia – nors žodynuose jau būna iki šimto tūkstančių. Gražbiliauti nesiruošiu, o suprasti mane puikiai suprastų, to man ir pakanka. Vis labiau ir labiau stebėdamasis, to keisto žmogaus gabumus Edmonas pradėjo laikyti ko ne ant gamtiniais. Jis norėjo jį ko nors prigriepti, todėl tarė, bet jeigu jums nedavi plunksnų, kuo parašyte tokią storą knygą? Aš pats pasidariau puikiausių plunksnų, ir kiekvienas, jei tik jam pakliūtų į rankas, daug mėliau tokią plunksną naudotųsi negu paprasta. Pasidariau jas iš didžiulių merlanų, kurių mums kartais duoda pasninko dienomis, iš jų galvos kremzlių. Todėl su malonumu laukiu trečiadienio, penktadienio ir šeštadienio, nes tomis dienomis padidėjo plunksnų atsargos, o tie istoriniai darbai, prisipažįstu, mėgstamiausias mano užsijėmimas. Pasinėręs į praeitį, negalvoju apie dabartį. Kai vaikštinėjau laisvas ir nepriklausomas istorijos takeliais, užmirštu, kad esu kalėjime. O rašalas, paklausė Dantesas, iš ko pasidarote rašal? Kadaise mano kameroje buvo žydinys, atsakė Farija. Jo kaminą užmūrijo tikriausiai prieš man tenai apsigyvenant, bet daugelį metų jis buvo kūrenamas ir visas jo vidus apaugo suodžiais. Ištirpinu tų suodžių vyne, kurio man duoda sekmadieniais, ir taip įsigiju puikiausių rašalų. Kai kurias vietas, kurios turi kristi į akis, rašau krauju, įsiduriu pirštą ir rašau. Kada man bus galima visą tai apžiūrėti, paklausė Dantesas. Kada tik norėsite, atsakė Farija. To jau pat sušuko jaunuolis. Tai eikite paskui mane, tarė abatas. Jis nusileido į požeminį koridorių ir dingo jame. Dantesas sekė paskui jį. 17 dalis Abatų kamera Gana lengvai, nors ir susilenkęs, žengdamas po žeminiu koridoriumi, Dantesas pasiekė jų galą, kuris ėjo į abatų kamerą. Čia koridorius susiaurėjo ir jo buvo galima tik šliaušte šliaušti. Abatų kamera buvo grįsta plaukštėmis. Pakėlęs vieną tamsiausiame kampe, jis ir pradėjo tą sunkų darbą, kurio pabaigą Dantesas jau buvo matęs. Šiaip taip įlindęs į kamerą ir atsistojęs, Edmonas ėmė smalsiai dairytis aplinkui. Iš pirmo žvilgsnio kameroje nebuvo nieko ypatingo. Puiku, tarė abatas. Dabar tik 15 minučių pirmos ir mes turime keletą valandų. Dantesas apsižvalgė aplinkui, akimis ieškodamas laikrodžių, kuris taip tiksliai buvo pasakęs laiką. Pažiūrėkite štai į šį saulės spindulį, kuris prasiskverbė pro mano langą, tarė abatas, ir į šias linijas, kurias nubrėžiau sienoje. Tos linijos tiksliau rodo laiką negu laikrodis, nes laikrodis gali sustoti, o saulė ir žemė niekada nesustoja. Iš šito paaiškinimo Dantesas nieko nesuprato. Matydamas, kaip saulė kyla iš anapus kalnų ir leidžiasi į viduržemio jūrą, jis visada galvojo, kad sukasi saulė, o ne žemė. Nepastebimas dviguba žemės rutulio sukimasis jam atrodė beveik neįmanomas. Kiekvienas pašnekovo žodis Dantesui buvo kupinas mokslo paslapčių, tokių pat žavingų kaip tos aukso ir daimantų kasyklos, kurias jis matė, kai dar vaikas buvo nukeliavęs į Guzaratą ir Golkondą. Nekantrauju išvysti jūsų turtus, tarė jis abatui. Abatas priejo prie žydinio ir kaltų, kurį laikė rankoje, išėmė akmenį, kažkada buvusi žydinio padu ir dengiantį gana erdvų įdubimą. Šiame įdubime ir buvo paslėpti visi tie daiktai, apie kuriuos jis kalbėjo Dantesui. Ką jums pirmiausia parodyti, paklausė jis. Parodykite savo kūrinį apie monarchiją Italijoje. Farja ištraukė iš brangiosios lėptuvės tris ar keturis ryšulėlius, suviniotus kaip papiruso lapai. Tai buvo drobiais gabalai maždaug keturių colių pločio ir aštuoniolikos ilgio. Gabalai buvo sunumeruoti, prirašyti ir Dantesas be vargų perskaitė keletą eilučių, nes veikalas buvo parašytas gimtaja abato kalba, tai yra itališkai. O Dantesas, kilęs iš Provanso, tą kalbą puikiausiai suprato. Žiūrėkite, viskas. Maždaug prieš savaitę ant 68 gabalo užrašiau pabaigą. Šiam darbu sinaudojau dviejus marškinius ir visas nosinės. Jei kada nors išeisiu į laisvę ir jei Italijoje atsiras paustuvininkas – kuris drys įspausdinti mano kūrinį, aš pasidarysiu garsus. Taip, atsakė Dantesas, matau. O dabar prašau parodyti plunksnas, kuriomis rašėte šį kūrinį. Štai, žiūrėkite, tarė Farija. Ir jis parodė jaunoliui lasdelę, kokių šešių colių ilgio, storumo kaip teptuko kotas. Prie jos buvo pririšta viena rašaluota žuvies kremzlė. Apie jas abatas buvo pasakojęs Dantesui. Ji buvo nusmailinta ir įskelta kaip paprasta plunksna. Dantesas apžiūrėjo plunksną ir ėmė dairytis įrankiu, kuriuo ji buvo taip gražiai nudrošta. Ieškokite peiliuko, pasakė Farija, tai mano pasididžiavimas. Jį, kaip ir šį didelį peilį, pasidariau iš senos geležiniais žvakydės. Peiliukas pjovė kaip skustovas, o peilis dar tuo buvo parankus, kad galėjo atstoti ir durklą.